Magandang gabi naman, big boy. Mga kaibigan, ikanalulungkot ko pong sabihin sa inyo na hindi po makakarating ang ah, parokya ni Edgar. Pero huwag kayong maglala. Meron kaming inihanda sa inyong bukod tanging katatawanan! Ladies and gentlemen, please welcome No Directions! They say you have a monster. Guess I got my swagger back. yes, I got swagger. pamilya ko, kung meron walang kwentang tao dito, ikaw yun! not 100 ng video games dito? Lalaro kayo yung video games. Alam niyo yan? Alam niyo yan, yung mga Tekken, Street Fighter. Alam mo yan, kuya. Kapanahuna mo yan. Alam niyo po yan, yung mga video games. Pinasok ko po yan. Nag-record po ako ng ilang mga linya, pinadala sa Japan, ginamit sa mga video games na yan. Gusto niyo po ba marinig? Parang ganito po yan. Get ready for the next battle. Round 1. Fight! get Game over. Di ba? Kuya, ikaw. Kuya, nako, ikaw mukha, mukha ka pa namang matapang eh. Pag ikaw mapapaaway, yan ang the best na gagawin nyo, no? Bago magsimula yung away, gawin nyo na yan. Round one, fight. Di ba? <laughs> Ito po, sino po ang nanonood ng sine? Yung totoo, ha, ah, nanonood kay sine. Nanonood lagi. Bago po ipalabas yung movie, ano munang meron? Commercial, trailer. Tama po? Alam niyo ba, Pilipino gumagawa ng trailer? Opo, Pilipino. Naging trabaho ko po yan. Gusto niyo marinig? Parang ganito po yan. Our planet Cybertron was destroyed. Tama! <laughs> Our planet Cybertron was destroyed, and we had no choice but to leave our planet. And now we are calling to all the Autobots hiding in the stars. We are here, waiting. I am Optimus Prime. Autobots transform and roll out. <laughs> eh kung Ilonggo, no? Maganda kung Ilonggo yan, no? Autobots transform and roll out, gani. <laughs> Pero may pangarap talaga akong trabaho na talagang, ito yung pinakapangarap ko, Kuya Big Boy. Eh. Bago ako nag-tricycle talaga, gusto ko maging DJ. Yung totoong gusto kong maging trabaho sa bar, yung pag nasisira yung gamit ng DJ, ako po yung papalit. Gusto niyo marinig? Yes! Yes! Yes! Parang ganito po yan. <laughs>